When my money's all gone, I'm on the telephone. Calling, hey, hey, your mama, can your daddy come home? Det er skikkelig sånn honky-tonk-stemning på henne, du, Teddy? Ha? Ja. Det er litt sånn Er det noen tenner i veggen? <laughs> Hele taket tenner i veggen, ja. Ja, Ikke akkurat den der sånn, men ja. Eh, Nei, det fungerer bra, det, det der. Ehm, denne låten her, Når var den spilt inn? egentlig? Den var spilt inn i, for to år siden. Ja. Her i Norge, da. Ja. ja. For vi har nemlig en annen LP liggende foran oss her som ikke er spilt inn i Norge. Den skal vi komme tilbake til etterpå, for øvrig. Eh, som heter 'Naturally My Heart'. Men vi skulle nevne kanskje at du skal være med på noen festivaler også, du? Ja, det er jo en del eh, countryfestivaler i sommer. <clears throat> Den første er jo nå allerede i 9. Eh, april i Drammen. Mm. Og så er det ja, Verdal i mm. Trøndelag. og Også i Eggedal. Også i juli. Mm. Og så er det en i Danmark skal jeg være med på, i Silkeborg i august. Ja. Så Danmark har begynt å like country også? altså? Ja da, virkelig. De kommer etter det nede. Ja, de kommer. Ja, det er gøy. <laughs> Jeg har også en ting her du, Terje, som du eh, du har sikkert ikke helt glemt, men eh, det gjelder nemlig noe som skal skje den 23. april i Parkteatret i Moss. Det er eh, noe som heter Country Music Stipend Show, og der skal ja. du også være med. Ja da. Mm. Ja, så har vi fått sagt det òg. <laughs> ja, ja, <laughs> Men den skal vi komme tilbake til litt mer med utførlig eh, opplysninger om den. Og så har vi da planer fremover til når det gjelder plater. Du har jo en LP ute i Tyskland nå. Eh, hvor eh, syv av låtene er hentet fra Nashville i My Heart lp som ble spilt inn i Nashville i 1980 under Johnny Dollar sin direksjon. Ja da. Og eh, kan du si litt om det? Ja, det er en, ute på en på Miller Records i Hamburg. Mm. Og der er tre låter fra Honky Tonk Man og resten fra Nashville in My Heart. Mm. Så den, den kom ut nå i januar. Den har du virkelig store forventninger til. Vel, får ta en dag av gangen, men jeg får jo håpe selvfølgelig at eh, det kom ja. en singel først, og så var jeg ute på en sånn CD sammen med mange andre mm. først. Men det er faktisk en del eh, countrymusikk og musikere i Tyskland. Å oh, ja da. Ja. Det er. det er gjerne ikke så veldig godt kjent for oss her i Norge, men eh, det er et voksende countrymiljø i Tyskland. Ja visst er det det. Så der er det et stort marked. Vi skal jo bare nevne artister som Wenche Myhre og Anita Hegeland, som mm. tidligere har gjort det stort det klart, eh, ja. i Tyskland med andre musikkformer. Så hvorfor ikke skulle en norsk countryartist kunne gjøre det bra i Tyskland? Ja, det er, det er klart det. Og spesielt en bergenser. Ja. Salamani <laughs> <laughs> ja. ja, ja, ja. den neste låten vi har valgt, den er fra, fra den LP-en vi har, som sagt. Og den heter Could It Be, og der ser jeg at Elan Nyron har laget den låten sammen med deg. Ja, det er vi som har laget låten, og hun har laget teksten. Darling, are you crying? Are those tears in your eyes? Could it be that you missed him? Does he play? could it be? Your heart is breaking, like you said, it never would. Could it be, darling, you'd take him back if you could? Could it be, oh, could it be, you'd lie? still loving him, but you're you cheat on me, and I never win. Could it you're married to me. But darling, Ja, fra Teddy Nelson så skal vi over til Mo Bandy. Ja. En artist som er ganske populær i Norge, på tross av at det aldri har vært <laughs> utgitt en, eh, en plate av han via normal vei. Nei da, det er bare importforretninger som eh, selger Mo Bandy, så du får de, eh, de selger ganske godt av han også. Ja, mye å takke disse importforretningene for, ser ja, du. Det er utrolig, altså. Ja, Hvis det ikke hadde vært for importforretningene, så hadde jo ikke det, mange av countrylistene vært fullstendig ukjent og helt umulig å få tak i. Ja, i dag. Det, det, men eh, de prøver jo å forbedre seg her i Norge også. De har jo kommet seg en del CBS og forskjellige selskaper da, med å gi ut countryplater. og eh, Vi får jo håpe at den gode trenden fortsetter. Ja. Eh, Mo har som sagt en ny LP ute, og den heter No Regrets. Og vi har jo så frimodig, selvfølgelig. tatt spor for er Just can't say no to you etter å ha er skrevet av Just look at this mess that I'm in. Gentle lover, you're a terrible. Swore I'd never get this close again, but I can't seem to stop myself from falling. You wanna come see me tonight? Gotta be strong. I know it's not right. I gotta hold on, put up some kind of fight, and I'm time and the place again. Cause I just can't say no to you. Though I know. Guess I never understood. It's something so wrong could seem so good. Would I give it up even if I could? If I'm falling, let me fall with you. Cause I just can't say no to you. Though I know. Ja, det var altså Mo Mobandy der som eh, hadde en låt her i Kontraforum i kveld. Og vi skal videre, vi, i vår kjøreplan. Og eh, de neste som står på programmet her, det er Bellamy Brothers. Og eh, la oss høre litt på låten her med de som heter It's Raining Girls. raining girls But it's blondes, brunettes, and redheads And they're all out of this world Well, you may not believe me And you may think I'm a squirrel But you just better look outside pressure keeps on falling, son. It's 28.9. Take a look at that thermometer. It's about to blow its top. I can't tell you where the storm blew in from, but I'll tell you what we got. It's raining, girl. It's raining, girl. Well, it's blondes, brunettes, it's red. cover me till my dying day. It's raining girls, it's raining girls. Well, there's blondes. Vi skal over til eh, Country Music Stipend Show, som går i Parkteatret Moss 23. april, lørdag altså. Om eh, vel en måneds tid. Og eh, <clears throat> der er det han arrangøren som heter Terje Lilleberg, som har skrevet et langt, fint brev til oss her. Og han etterlyser da altså en del artister som skal være med på dette showet. her. Meningen med dette showet er å gjøre noe positivt for norsk countrymusikk. Det er også ønskelig å trekke frem nye og ukjente artister, og la disse få spille sammen med mer kjente, skriver han her i et brev til oss. Og eh, det vil bli delt ut tre stipendier, herav to stykker til påmeldte artister, og ett stipend til en person eller en gruppe som har stått på ekstra mye for denne musikkstilen her i landet. Og det er klart at vi her i Country Forum vi er gjerne med på å å hjelpe eh, arrangøren med eh, denne tilstelningen her. Vi kan jo si det at alle stilarter innenfor countrymusikken er velkommen til å delta, og interesserte de må da sende inn en kassett med to stykker sanger samt en liten omtale og bilde av seg selv eller bandet. Og eh, det sistnevnte skal benyttes i et program for de som blir tatt ut til å være med. Kassettene sendes til Country Music Stipend Show. Carl Jensens vei 24, 1500 Moss. Vi gjentar Country Music Stipend Show Carl Jensens vei 24 1500 Moss. Og eh, innsendingsfristen er onsdag 30. mars. Så har vi da to fribilletter som vi har fått tilsendt her. Og her kan lytterne sende inn brev til oss. Og så er de med på trekningen om disse to billettene til dette showet. Mm. Og foruten alle de ukjente, kanskje artister som kan bli mer kjent, så skal iallfall Lillian Askeland, Cato Sanden, Teddy Nelson, OB Johnson, G. Thomas og Countryfans eh, opptre på dette arrangementet. Mm. Så trø til, folkens. Her er det muligheter for å kunne bli worldwide kjent. Det er ikke verst, du. Det er, <laughs> det er ofte sånn det begynner. Eh, kanskje jeg kommer med på Sky. Iallfall uh, eh, Riders in the Sky er neste gruppe ut her i Kontrifjorden i kveld. Og det er en gruppe som eh, Ja, de, de, har vel litt av den stilen som Sons of the Pioneers hadde i sin tid eh, cowboysanger, og de går kledd i cowboyklær og ser kopier av Roy Rogers, omtrent alle sammen. Men Forskjellen på disse og The Sons of the Pioneers er at disse har det skikkelig gøy. Disse her, Dette er en morogruppe. Jeg må vel nesten si at de har vært bortimot sånn trebusserullsopplegg eh, her i Norge. Ja, det kan man godt Både si. her i Statene og de, eh, Det er sånn eh, humoristisk The Carbo Way heter iallfall den siste LP-en deres. Og, eh, vi skal høre på eh, et spor her. Vi skal høre hele sporet, for det er litt spesielt. at Det er litt preiking på slutten. Men selve hovedmelodien heter Miss Molly, og etterpå så gjør de sitt beste for å radbrekke tre svært kjente westernlåter. cheeks are rosy red. Her lips are soft as satin and they taste like gingerbread. Oh, oh, oh, oh, me, oh, my Miss Molly, I'm in love with you. Me, oh, my Miss Molly, won't you say you love me too? her spell. When she laughs, her voice is like a little silver bell. Oh, won't me, oh, my Miss Molly, I'm in love with you. Me, oh, my Miss Molly, won't you say you love me too? I might have, would Well, I'd trade my horse and saddle, cow driving I'd resign. If only you, Miss Molly, would say that you'll be mine. No, oh, go, oh, go, oh, me, oh my Miss Molly, I'm in love with you. Me, oh my Miss Molly, won't you say you love me too? dear Miss Molly, I've told you this before. Though I've said it many times, I'll tell you just once more. Oh, oh, oh, me, oh, my Miss Molly, I'm in love with you. Me, oh, my Miss Molly, won't you say you love me too? Molly, I'm in love with you. Me, oh my Miss Molly, won't you say you love me too? Say you love me. We promised everybody we would take some requests. Are there any songs that you're dying to hear tonight? Prairie Serenade, Bluebonnet Lady, Cool Water, there's a good one. Santa Fe. Blue, Blue Montana, Montana skies, Doug. Let's see, there was Cowboy Song, Blue Bonnet Lady, Ride with the Wind, Prairie Serenade, Blue Montana Tumbleweed. Skies, Doug. Cool Water. Cool Water, Santa Fe. Shoot, we got time to do them all, boys. Wahoo. Let's just do them all. Let's see, if, let's see if we can fit them all in here. Okay. One, two, oh, one, two, three. Oh, give me thy face to bear and abundance without the taste of water. Prairie the water, the sea, tumbling down, pledging her love to the ground. Blue, blue lady, why are you so sad and all alone? Water. Oh, water. <laughs> I think we got them all. Ganske sterkt etter folkens. Der var konsentrasjonen på topp. Det gikk tre <laughs> låter samtidig. Jeg er imponert. Eh, vi skal over til en duett her med John Anderson og William Jennings. Og eh, vi kan jo nevne det at Hadde ikke vært for Teddy Nelson fikk så enormt mange stemmer eh, her i Kvantifon som den mest populære artisten, så hadde nok Waylon Jennings stukket av med den prisen der. Han hadde det, for han var hakk i hæl. Han var hakk i hæl, ja. Og så Teddy, du kom til et veldig godt selskap. Det var hyggelig. Ja. Så eh, Johnny Anderson han eh, har eh, fått med sig Whale på den låten her, som Kjell sa. Så la oss høre litt på Somewhere Between Ragged and Right' heter låten. We're all polyester poets and pickers of a kind with far too many questions for the answers in our minds. Stranded in the middle of all that's black and white, somewhere between ragged and right. busload of taxi drivers learning how to fly. We're on automatic pilot, drifting through our lives, somewhere between. Arkansas cowboys with silver spurs and leather vests. Hillbilly Casanova's fastest guitars in the West. We're tracking down the system, spoiling for a fire somewhere. like a busload of taxi drivers learning how to fly. We're on automatic pilot, drifting through our lives, somewhere between ragged and right. Og så folkens, så skal vi over til en ny runde med konkurranser. Ja da, Vi har ikke vignetten her i dag. Jeg tror Lutt var akkurat for hånden. Men eh, vi går altså rett på sak. Vi skal ha en ny konkurranse. Og eh, nå begynner endelig eh, deres eh, hjerneceller å få eh, litt eh, jobb her igjen. nå. For, <laughs> du, er sikker på dette? ja, ja, ja. Jeg regner med at i hvert fall noen av de vil jo kunne ha problemer med det. Men det er forholdsvis enkelt, enkelt spørsmål, egentlig. Eh, kan du si litt om den artisten her vi skal frem til, Kjell? Jeg vil iallfall si det at eh, erfaringene med de konkurransene som vi har tittel, er det at eh, der sitter utrolig mange flinke folk omkring i Norge som vet veldig mye om countrymusikk. Mm. Og eh, for deres del så starter vi opp igjen dette her fordi at vi har fått veldig mange spørsmål om hvor ikke vi kan starte opp igjen konkurransen igjen. Så det er derfor vi begynner med det igjen, egentlig, altså. Det det. Ok, Den artisten som vi skal frem til, han var helt banebrytende innenfor sin stil, og han var med på å lage et album som, ble, som satte en ny standard. Vi får jo si at det var det første country rock-albumet som ble laget. Det var det, og uh, den LP-en het 'Sweetheart of the Rodeo'. Og denne og, spesielle artisten som vi skal frem til nå, han ble gravlagt. Han blir jo en legende. Han ble mm. gravlagt under noe som heter The Joshua Tree. Så jeg tror ikke vi skal si mer, jeg. Vi skal bare frem til denne spesielle artisten. known only by few. It was a dream much too real to be leaned against too long. All the time. Svarene folkens, sender dere til Countryforum, boks 727 5001 Bergen. Ja, hvem var dette? Og så skal vi si takk for oss her, og da skal vi la Teddy få si noen velmenende ord også til sine tilhengere. Ja, jeg må i hvert fall takke alle de som har sendt inn eh, og stemt på meg i år. Det var virkelig koselig. Og der, og Jeg ser også en her som er ti år, som heter Espen Ostorp. Og det syns jeg er gøy. Mm. Og, eh, så ung som ti år, så oppover til eh, kanskje 80-90. Man vet jo aldri. Ja, Det er kjempefint. Du har en stor spredning. Ja, det var virkelig gøy, så jeg må bare si tusen takk til alle sammen. Og takk skal du ha for at du kom i studio, og eh, til våre lyttere, velkommen igjen om 14 dager til nytt Countryforum. Og det var Kjell Birkeland og Roald Atle Larsen som var i studio med sitt Countryforum. with an as I drove into the valley with my old friend at my side. And as she stood there at the altar, all dressed in her gown of white, Lord, her face was bright as the stars are shining like I dreamed of all my life they kissed each other and they turned around and they saw me standing in the aisle. Well, I did not say much, I just stood there watching as that 45 told them good.